Euskararen kontseiluak txosten berri bat eh, sortu du udahuntan, besta desberdinetan eskuararen presentzia garatzeko, zabaltzeko, edatzeko. Besta komite, gaztetxe edo antolatzaile batzuk, deia parioa egiten dute eskuaraz besta eiteko. Txosten hau aurkeztu da joan den eh, asteburuan itxasun, pampi merkapidek hau segitu du guretako. Joan elarun batean, eskuararen kontseiluak aurkeztu du bere egitasmo berria udauntako eskuaraz besta egin nahi dut. Itxasun aurkeztu dute hau, deia itxasun pesta komiteak eta goxoki bezalako elkarteak plantan eman baitute hau. Udauntan, eskolaren presentzia nahi dute garatu, beraz, errietako pestetan eta animazione desberdinetan hortako zen ere eskoleria zuzenean festivaleko ordezkaria. Eskolaren kontseiduko laida musikak erraiten zaukun antulatzaile eta pesta komite desberdinen ganat jo dutela. Hori da, eh, Euskaraz bizi nahi dut kuadro hortan, eh, ba, dugu bestarena, zenta Euskaraz bizitzeko azken finean eh, be, dena euskaraz egin behar da, besteak beste besta, eta pentsatu dugu be, eh, aukera egokia zela bestak lantzea, ba, bestak badirelako herri guztietan, eh, herritar guztiek partartzen dugulako, eta ongi delako ere euskara lotzea, be, giro onari, elaitasunari, gauza positibo bati, beraz, ala, helburua hori da gaur uh, udauntan, festetan, euskara gehiago ikustea eta entzutea. Ba, nola jo duzu ez, eta erresa komite guztien lotzea? bide desberdinak joratzen ditugu, batzuetan gu joaten gira zuzenean beste batzuetan ba, elkarte, eskualintzako elkarteen bitartez, adibidez, uh, eh, amiku zen eh, zabalik elkartearekin ari gira elkarlanean, errobia turri herri elkargoarekin ere bai, eh, ba, mugerre, uh, urketa tango ango besta komiteak biltzeko, Beraz, uh, ala, denetarik saiatzen gira, albe zain bat jende unkitzeko eta bezain bat garatzeko uh, eh, kampaina hau. Ba, zein maneretan, eh, pesta antolatzaile batek eh, erresten aldu hori, presentzia hori? Errealitateak biziki desberdinak dira, eh, leku batzuetan Euskara utxean egiten dituzte bat gauzak, beste batzuetan Euskara Frantses frantxez utxean, eta beste batzuetan ba, ustartzen dituzte bi hizkuntzak egia da ustartzen dilarik bi hizkuntzak batez ere idatzian izaten da guk proposatzen dugu hori, afitxa egitarauak, ba, Euskaraz edo bizkuntzetan egitea, edarien enpresioak, ze konturatu naiz lekoa initzetan egitaraua eta afitxa Euskaraz edo bizkuntzetan dela, baina edarietan ez dutela pentsatu, beraz, zolako gauzak oroitaraztea, zenta, neustez ez da ez dutela nahi, bezik eta ez dutela pentsatzen. Eta gero baita ere hori egina delarik animazioetan Euskara sartzea. Hori ja beste urrats bat da, eta askoz gutxiago egiten dena da, ba, mus, mus fandango txapelketa, aurrentzat animazio pilota, <laughs> animazio bat baldin bada aurrentzat, ba, e, eh, bozgora iluan Euskara ere bai entzutea. Orduan, bo, urratx desberdinak badira, eta prestatu dugun txosten hortan, aipatzen ditugu uh, eh, urratx desberdin horiek, eta baita ere, eh, ba, aholkuak, afitza bat egiterakoan, ez sobera pisu izateko, gero laguntza eskaintzen diegu izulpenetan, eta bo, lako, lako gauz batzuk. Txipi batzuk, baina bo, eh, eraginkorrak izan daitezkenak, jendeari berba gogoa emateko festetan ere Euskaraz hitz egiteko, Euskarazko gune bat sortzeko. Eta kite baita ezpada nori buruz joan, ere, espanimada komitean, edo eskualdunik, edo Bai, hori ere gertatzen da, bo, behar ba ikusi zala ere komiteak eh, gauza gehienak Euskaraz egiten ditula, erresago jot egiten aldugu e, eh, Euskaraz. Ta gero erabilerarentzat ere, eh, pintzen jokoa edo asmatu dugu, beraz da joko bat uh, erabilera sustatzeko. Orduan, eh, pintz bat eh, ezartzen duzu, eta horrekin engaiatzen zira Euskaraz mintzatzea pintza duen beste norbaitekin, Euskaldunen artean. Eta irugarren pertsona batek entzuten bazaitu frantsesez Euskaldun batekin, ba, pote bat eskaini behar diozu. Eta bada beste bertsio bat, beraz, Euskara ikasten ari diren entzat, oiek ere, ba, jakin dezaten norekin aldiren Euskaraz mintzatu. Saiatzen gira modu desberdinetan beti sustatzen Euskara. Gero, antolatzailean sensibilitaten arabera, nor, uh, pentsatzen da, eskolegia zuzenean, festival batzu eri buruz, meto zerrexako da, hor, hauekin... Uh... Bai, bo, Euskal Herria zuzenean, eh, pentsatut eredu bat dela, bedo beharko litzatekela, besta komitea initzen zat, zenta egia da, boa, uh, eh, eh, Euskara jenardatz eh, bat izan dela, eta joten zailarik festivalera, Euskara ikusten duzu denetan, entzuten duzu denetan, ala, naiz eta, ba, ez behar bat jende guzia Euskalduna izan, baina, uste dut, zinez, erakusten dutela, aldela uh, festa egin Euskaraz, modu bikainean. Erresago, komite batekin baino, uh, lan hori egiteko. Eh, bai, bai, bo, depende komiteak, seur da, eh? komite bat zuen joan gira, eta ipatu digu diegularik adidez pintzen jokoa, begiratu gaituzte aurpegi batekin, eh, erran ez, eh, guk nola eginen dugu hau hemen, ez da posible. Beraz, bo, bakoitzak hautatzen du, bere realitatearen arabera, edo bere motivazioaren arabera, egiten duena. Egia da pintzaren hori proposatzen dugula e, komiteetan, bainan gero praktikan uste gehiago garatuko dela erresago delako gaztetxetan, edo gau eskolen bitartez, edo ikastolen, eh, ikastetako gurasoei ere proposatuko diegu, besta komitek, biskat, eh, arraro egiten zaie, beraz, berba bigarren edo irugarren urte baterako, zenta azken finan kampaina udauntako da, baina nurren ere, ba, hori horretarazko diegu, badela, badela umartxan. Entzule batzuk, nahi bali madute setasun gehiago, Bai, be, askiute idaztea, laida bildua kontsiloa.org elbidera. Badugu webgunea ere Euskaraz bizi nahi dut webgunea, eta horre sortu dugu atal bat, bestena, beraz ora gertuko da txostena, e, izanen dira adibideak, gero pintzen jokoari buruzko ere reportai bat egin zen azkainen, beraz bala, ba, ideiak nahi badituzte eta harremanetan sartzeko, aski dute Euskaraz bizi nahi dut dena lotua puntu horgen eh, sartzea. Itxasun, bai gozuki bai pesta komiteak, indar hori egiten du aspaldian eskolaren presentzia bere pestetan agertzeko. Letizia izbendi eta intza gai. Bai, be, aspalditik eh, hola da, beraz segitzen dugu beti elebidunez egiten dena. Naturalki egiten da. Bai, bai, bai, bai. Gero zuen artean, bilkurak eta? Uh, Bizkuntzetan egiten ditugu, uh, be, dependen ordenz eta denak ez dira libidunak, beraz egia batzutan frantzesez ari girela, baina gero gure artean, euh, mintzatzean, uh, Euskaraz ari gira, euh, albizain bat, naturalki, uh, Euskaraz dakitenekin. Eta pestetan ere uh, eskolaren euh, presentzia hori ikusten da? Bai, bai, bai, beraz uh, gitarawan uh, bai, uh, ostatuan presioetan, sartzean presioetan, Albezain bat entzatzen gira maitea. Bukede egiten dugu, eh, ostatuan afitsa handi bat, non egiten maiten ditugun uh, eh, itz uh, eh, bereziak beraz manatzeko, adibidez, nahi nuke uh, garagardo bat, nola ekan, bi garagardo, zenbakiak idatzirik, uh, diendeak entzatzeko gizan. Pintzarena, deia entzatu usi pestetan? Bai, uh, diaz entzatu dugu. Uh, intza hor Bai, bian horretan, uh, gaztetxak eta komitak uh, adostu ziren, eta beraz guk ginen uh, baginen gure estanda, ostatuaren bazte joatan, eta... Ba, biziki konta ginen, biziki kontra ibilizan, ba, ere sakta moduko zait izenpetzeko, e, ba, parta hartzen zuten jende guztien zat, eta hainit jendak izenpetu zuen, beraz, eh, pozik. Han pintzena, espi, nola espikatzen duzien jendeak? Ba, pintza suri bat ere eh, Euskara zutena bortxas men, menperatzen jenden zat, eta, eta beste bat beltza, eta hori da Euskaldun utzen zat, eta gero pote bat eh, eskaintzen da frantzesen zuten denari. Kusi dituzi eula poteak eskaintzen? Bai, izan dira bai batzu. Batzu hortan eh, jostatzen dira gauean. <laughs> Ajustatzen? Sigitzen entzuten ean, e, eh, eh, ba, pintza beltzutenak e, jantzaz mitzu diren duz. Salaketa hotz. Hori da. <laughs> EHZ eta festivalaren ordezkaria zen ere, neko etxigarrai eta unek erraiten zaukun, beti danik ere eskolegia zuzenean festivalean eskolak baduela bere Bai, bada festivaleko hildo nagusi bat, festa giroan, baita ere gure komunikazioan edo eramaten alitugun hainbat lan ezberdinetan eta gure ahlo ezberdinetan. Nik egiaran beti hola ezautu dut. E, azken urtetan indartu da komunikazioan ez Euskararen presentzia, baina eh, jendeari Euskara behar izatera bultzatzera edo. Eh, saiatu da sekatzen. Testuak ez ditugu egiten bi izkuntzetan berdin-berdinak, iten dugu Euskarazkoan normala eta frantzeskoa pixkat mm, mugitzagoa edo motzagoa beti ere behar hori pisteko jendaren gan. Ba, denak? Aurtengo? Na, biztana, ba, denak da ba. <laughs> muntaketak noiz hasten dira? E, Amaseian hasten da muntaketa. Eta taldeak motibatzeko jendeak eh, badalekoa lan egiteko, no? Ba, da, hendik lekoa laguntzailen eh, zerrendetan badalekoa, baina animatzen dugu jendea fite izena ematera, iaz itxi ba egin ituen zerrendak e, laguntzaile gehiagin intolako, beraz nahi duenak izan, berdu, berdu ia eman izena. Aurektu, ah, eh? eh? Laguntzailea nahi baduzu izen, beh, inalago izen, bestenaz, ez izte laguntzaile izaiten alko. Pentsa, zertan den, ehatxez, eta ze mohimendua baden. Hala, mil esker, panpimer kapida.